kā jūs zinat, eh, Ziemassvētku un jaunā gada laikā mums bija pārtraukums tāds lielāks, varbūt tās uztaisīts, eh, nu, dažādiem dēļ svētki galā notikās un tādas lietas, bet, nu, esam atpakaļ labajās ziņās. Un labajās ziņās šovakar kopā ar mani ir Raimonds Burakevičs, kurš ir eh, tas pamatlieta, ko es gribēju, es gribēju pieteikt un par ko arī gribās parunāt, ir jāzipa vīri bet par to, kas tas tāds īstenībā ir, ko dara un tā tālāk, uzzināsim no paša Raimonda. Labvakar! Labvakar! Vispirmām kārtām, kā gribas, lai stādu priekšā? Vai, vai ar to pietiek, vai gribas vēl kaut ko nodot? Nē, es domāju, tā vienkāršāk. Tā vienkāršāk, jā. jā. Bieži vien tas ir pat labākais veids tieši tā. Tā vienkāršāk. Bet rādījumā arī klausītāji, ja gadījumā jums ir kādi jautājumi, ko gribat uzdot, nebaidaties, jūs to varat darīt un to darīt, kā parasti, sūtot īziņas vai zvanot. Īziņa telefona numurs ir 266 77 272, bet zvaniem 67 969 131. Un jā, par Jāzepa vīriem, tas ir par eh, lietām, kas ir ar, ap vīriešiem un par vīriešiem eh, katoļu baznīcas ietvarā, vai ne? Bieži vien iedomājamies, un nevis iedomājamies, bet bieži vien uh, manuprāt, viens no tādiem pārmetumiem no vīriešu puses šādi tad mēdz gadīties ir, nu jā, baznīcā tur daudz sieviešu, <laughs> ne? bet eh, nav jau tā, ka tikai sievietes vai, vai priesteri, <laughs> bet visu pēc kārtas. Kā jā. ir, kas ir jāzepa vīri? Jāzepa vīri. Uh, to tā vienā vārdā nemaz nevar pastāstīt. Mums ir, ir diezgan vīri. daudz laiks, tad jā, uz priekšu. <laughs> bet tikko man bija tāds pārsteigums, tepat gaitrī nākot uz, eh, uz, uz, uz, uz šo interviju, uh, Eh, un kā man stādīja priekšā, es esmu Raimons Burakevičs, eh, svētā Jāzepa vīra vadītājs Latvijā. Uh -huh, uh -huh. Jā, bet eh, pāris minūtes atpakaļ es uzzināju, kad es tieku arī bīdīts, virzīts uz visu Baltiju. Jā, to man pavēstīja mūsu pats galvenais Latvijā, arhibīskaps Zbigņevs Tankievičs. <laughs> jā, un... un, un, un tad, tad, nu, tagad esi gatavs raidījumam, jā. jā, un tad tāds maziņš pārsteigums un mazliet, mazliet esmu tā kā izsis no domas, jā, kad, un, nu, kad jau ir galvenie, galvenie Amerikā ir apspriedušies uh, par to, kad, uh, ka man jāskatās ir šajā virzienā. Bet labs ir, nu, jāskatās šajā virzienā, kā kļūt ne tikai par Latvijas jā, jāzip vīru vadītāju, bet arī par Baltijas, bet, bet kas tad ir, kas ir jāzipa vīri? Jāzap vīri tā ir starptautiska organizācija, kur uh, ir uh, dažādās valstīs atrodas arī. Un dibinātājs ir Dons Terbits, kuru jau Latvijā mēs ļoti labi pazīstam. Kas viņš ir, jo radio klausītāji varbūt tās pat nezin, ka tāds ir? Nezin, tas ir, tas ir, tas ir, tas ir tāds pilna laika misionārs, viņi ar sievu ir braukuši šeit gadu gadiem, mm. ja nemaldos 20 gadus, vēl pirms Jāzapa vīri radās. Jāzapa vīri dibināšanas gads ir 2011. Un kāds ir mērķis šai, šī organizācija? Mērķis šai organizācijai ir stiprināt vīrusu nu, kā mēs paši savā vidū runājam uzlādēt baterijas. Mēs neesam vērsti uz āru, ka mēs tagad iesim ar um, lāpstām cirviem palīdzēt kādam remontēt kaut ko vai, vai, vai jā, bet Škoda. mēs es, esam eh, vērsti uz iekšu vairāk, <laughs> teiksim tā, kur um, vīri, kuri ir Jā, tukš, nu, tukšām baterijām. Tukšām baterijām. Tad, tad, jā. tā visu lenītiņām, pamazītiņām, ko tas nozīmē? Eh, jā. Vērst uz, uz iekšu un bateriju uzlādēt. Jā, nu mums kā katram, katram vīram, man tādī skaitā arī ejot pa dzīvi, darbi, nedarbi, ģimene, mhm. uh, brīžiem pagurstam vienkārši. Pazūd iedvesma, iestājas panīkums, uh, negribās neko, vai atkal ļoti daudz ko gribās. Uh, citu, ko nevajag. Un, uh, mēs meklējam, kur mēs varam uh, gūt, gūt šo spēku, jā, uh, gūt šo atbalstu. Un kādā no lekcijām um, Dons Terbits uh, teica, ka vīra vislielākā vēlēšanās, lai viņam būtu labs draugs, ar kur viņš varētu padalīties visās savās priekos un bēdās. Bet uh, vislielākā problēma tāda, ka viņu nav. Tā kā nav drauga, ar ko padalīties. Jā. Bet tā ir tāda, es domāju, jau globāla problēma. Jā. Vai ne? Nav tikai vīrieši galu galā. Nu, vai, vai tā ir tomēr ļoti... <laughs> <laughs> Nu, <laughs> jā, vīrieši, tā kā man tā, tā, tā, tā kalpošana vairāk vīriešiem, jā. Nu, un lūk, un šī vieta, kur, eh, mm, kur ir svētā jāzap vīri, tur vīrs var atnākt un būt tāds, kāds viņš ir. Viņš visas savas maskas uh, var atstāt mājās vai mašīnā turpat pie tikšanās, un viņš var būt tāds, kāds viņš ir. Un viņš var arī runāt to, kas viņam sāp, to, kas viņu iepriecina, ar ko viņš netiek galā, un mēs viņu uzklausam. Mēs nemācam nevienu, mēs par to nediskutējam, mēs vienkārši uzklausam. Un to, ka vīrs var izrunāties no sirds un viņš jūtās saprasts, eh, pieņemts, viņš aiziet no šīs vīra grupas tikšanās, viņš eh, lido, ka viņš atradas to vietu, kur viņš var uzlādēties, Labi, bet, bet tagad man, man tas jautājums, jo eh, gribas drusku tā kā attīstīt to, to tēmu par to, ka vīriešiem arī ir vajadzīga tāda iespēja, kur, kur gan viņus var sadzirdēt, gan viņiem ir iespēja izteikties, vai ne? Bet eh, kur tad ir problēma? Es eh, tā domāju, ja, piemēram, es vīrs ir precēts, ģimenes cilvēks, vai tad viņam nav iespējas izteikties, izrunāties, vai tikt sadzirdētam? Jūs ziniet, tās lietas, eh, ko mēs runājam vīru grupā, vīrs nekad ar sievu nerunās. Tās lietas ir vīru lietas, jā. Un eh, ļoti daudzi vīri eh, oponē, nu, priekš kā man nākt uz vīru grupu, mēs taču ejam uz ģimeņu grupu kopā ar sievām, jā. Bet es arī esmu bijis, jā. Es arī to izbaudījis dzīvē, dzīvajā. Bet vīrs nekad neatvērsies tik Uh, tālu, ja, ja būs blakus uh, jebkāda sieviete. Kaut arī tā pati mīļākā, dārgākā jā. sieva, ja, jā. viņš neatvērsies. Bet atnākot uz vīru grupu, viņš redz, ka tie vīri, un mums ir vien, visiem viens tās pašas problēmas. Nu, viņas varbūt ir iepakotas savādāk, jā. Bet eh, problēmas visiem ir vienas, un viņš zina, ka viņš šeit var atvērties. Bet līdz ko būs kaut viena sieviete klāt, viņš tur neatvērsies. Bet eh, tas nozīmē, ka eh, šajā vīru grupu eh, sanāksmē un pasākumos principā nevar piedalīties sievietes. Nekādā gadījumā. Mums lai, pat... lai nodrošinātu to, kad, <laughs> kad var izrunāties. Jā, mums pat ir nu, lielās rekolekcijas, ko mēs organizējam, un pat ne ēst, taisīt, ne grīdus laucīt. Sievietes Aha. 100 eh, metru radiusā ir jāiet mums apkārt. <laughs> nu, tā mēs te smējamies, jokojam, jā. Bet nu, tas ir pa īstam, jā. Ne, nu jā, es, es neesmu bijis, bet es zinu no nostāstiem un visādām citādām lietām par, par šito lietu, ka tāda lieta ir, bet, bet var, var nedaudz varbūt tās attīstīt, kāpēc, kāpēc tā tas ir? Jo es tā domāju, tā, tā ir tāda, nu, aktuāla ar principā problēma un uh, un, un, un tādu, kuru ir, ir, kur mēģina risināt, tur izveidot kaut kādas vīru grupas un vīru, nezinu, formācijas grupas vai, vai nu, zin, tāda veida lietas. Nekristīgas domājat? Arī nekristīgas, jā, es domāju, tieši tā. Bet, bet ka, kas, tur ir, kas tur ir apakšā, kāpēc e, tāda lieta ir, tāds mm. fenomens? No pašā, pašā visā pamatā ir Dievs. Mm pašā pamatā Dievs, jā, jā. bet Dievs ir tas, kurš neļauj vīrietiem izteikties nekur citur. Jā. Nē. <laughs> nu, nu jā, tāpēc eh, es tā domāju, nu, Nē, nu, iz, <laughs> e, izteikties, nu viņš jau var izteikties, e, ja mēs e, iedomājamies pasaulīgi grupu, viņš var izteikties dažādiem vārdiem, jā, kurus varbūt negribam mēs dzirdēt, jā, viņš var izbļauties tur un pateikt arī dažus citus vārdus nevajadzīgus, bet šeit mēs runājam caur Dievu vārdu. Mēs uh, tas tā kā arī padara principā unikālāk šo tieši e, Jā. apvienību vai organizāciju. Kad Jā. Tā ir bāzēta ticībā. Obligāti. Ka tur Obligāti. ir e, ticības elements, e, ticība ir tas pamats, kas apvieno šos vīrus, ja? Jā, obligāti. Jā, jā tikai, tikai un vienīgi, jo pats galvenais vadītājs tas ir mūsu kungs, Jēzus Kristus, jā. Es esmu tikai instruments, kurš uh, izpildu viņa norādījumus. Jā. Un uh, tas, tas pamats tai vīru grupai ir tas, ka mēs lasām divu vārdu. Mm -hmm. Un tā dalīšanās, tā izteikšanās notiek uh, tieši konkrēti par to uh, divu vārdu, kas ir šodien lasīts. Nevis, nevis mēs, kas saka, izsakam gudrus vārdus, kā mēs tos tagad saprotam, jā, cik forši divi vārds, kā viņš tur, Aha. nu, un nesprediķojam, teiksim, Bet par to. kādā veidā tas palīdz, tad, nu, es, es teikšu tā, tev pašam, kādā veidā tev tieši tas palīdz? Vari pa aprakstīt vai paskaidrot? Nu, tu tagad uh, dzīvo jā. tevi tavas lietas, tur noguris, pārguris, izsmelts baterijas pavisam tukšs, un tu atnāc uz šo um, tikšanos, uh, un tur lasat bībeli un dalāties par bībeli, kā, kā tas palīdz uh, tev tagad to tavu bateriju uzpildīt un to problēmu varbūt tās eh, vai, vai lietas kaut kādas risināt? Tas ir labs jautājums. Es ļoti es provokatīvi to, domāju. to eh, speciāli prasu, jo es kā priesis varbūt tās pat varētu atbildēt, bet gribas no, no Devis. Es pat, um, <laughs> es teikšu tā, ka es konkrētu atbildi nemaz nespēju sniegt, Es par to domāju, tieši mašīnā braucot uz šejienu, ja, es pat uh, zināju, ka tas jautājums tiks uzdots, jā. <laughs> jā, un uh, man tā atbilde bija tāda, ja, kad uh, es iestādu kociņu un katru dienu uz viņu skatos, un man liekas, ka viņš neaug. Jā, bet uh, paskatoties varbūt atpakaļ tajā visā, jā, es ieraugu, ka viņš jau ir milzīgs koks. Ilgus gadus, kopš jāzap vīri pastāvēja, es vispār nesapratu, ko es tur eju un ko es tur daru tas bija dieva darbs, es vienkārši, man lika iet, man bija jāiet. Kaut kas vil, vilka vai, vilkme. vai, vai sieva taču nebija tā, kas lika. Nē, nē, nē, nē nu... bet tas ir, tas ir ļoti labs uh, faktors, kad sieva saka, nu, kad tu ies uz to vīru grupu. A, ah, ja? Jā, tas ir ļoti labs faktors, jā, jā. Jo, jo kā parasti ir tā, ka vismaz baznīcā uh, nu, sievietes tomēr ir dominējošā, eh, nu, kā nu, varbūt tās izklausīsies nesmuk, bet publika. Nu, uh eh, -huh. Mhm. Sievietes pārsvarā um, nākt, un viņām ir kaut kāda, laikam, tāda īpaša atvērtība uz, uz, uz dievišķo, uz, uz baznīcu, uz, uz, uz tādām lietām. Arī. Vīri paliek tādi drusku pasīvāki, nu viņi zina, tur vajag pelnīt, vajag nest mājās uh -huh. uh, mamutu vai vēl nezinu ko, nu tādā tālainā <laughs> formātā izsakoties un paliek iepakaļus un tā, nu, baznīca, nu, ko es tur iešu, tur lasīs bībeli, uh, Eh, lūksies, man ir tās, tās lietas, kas man neinteresē. Nu, kad tur nav tā aktivitāte, ne, ne tas, ka neinteresē, bet ka tur nav, ne, es netieku iesaistīts arī tādā pilnā apmērā. Ne? A tagad tu stāsti, kad uh, mēs tur aizim, mēs tur lūdzamies, mēs tur lasam un dalamies. Jā, tieši tā arī ir. Tieši tā arī ir. Mēs lūdzamies, dalamies, bet arī uh, pēc vīra grupas, kad viņi mūs trešdienās ir, jā, trešdienas katru vakaru, mm, pēc vīra grupas nekas nebeidzās. Mēs jau esam visi draugi. Mēs dzīvojam to visu tālāk, ikdienā. Mēs, tas nav tā kā aizējām, visi aiztaisam durvis uz redzēšanos, viss, jā. Nē, mums ir komunikācija turpinās, arī ikdienas dzīvē mēs eh, praktiskas lietas, eh, viens otra kaut kādi pakalpojumi, biznes, eh, sadarbība, draudzība ar ģimenēm, savstarpēja, E, braukšana, iešana, ceļojumi. Aha, tad, viss, tas nav tas tikai, turpinās. Jā, tas nav tikai tā viena, viens vakars, trešdienas vakars. Nē, tā ir vesela dzīve. Tīkls tur veidojas, jā? Jā. Pa visu Latviju ir desmit grupas šobrīd, jā. Un, un, mēs... un tajās ir cik daudz cilvēki, tad, ko, cik viena grupa liela ir? Nu, ir dažādi, bet labākais skaits kaut kur septiņi līdz desmit. Uh mhm. -huh. jā, tā arī apmēram ir. Uh, Nu, nu, var teikt, 70% ir stabili un, un 30% ir mainīgs uh, kontingents, kas nāk un iet. Bet lietas notiek. Lietas notiek, jā, un ļoti bieži ir dzirdēts, um, kad nu, man tā negribējās nākt uz šo, šodien, jā. man tik daudz darba, man tik daudz nav izdarīts un tā tālāk, tā tālāk. Bet nu kaut kā es sev piespiedu, jā, un ļoti labi, kad es atnācu. Nu, es jūtos pacilāts, uzlādēts, un tagad man ir atkal spēks nākošajai nedēļai, un es varu iet un cīnīties. Bet to vārdos neviens nevar ietēpt. Tur ir Dieva klātbūtne, kurš eh, vienkārši, kad jāpasaka Dievam jā, jāatnāk, un visas lietas notiek. Visas lietas notiek. Uh, arī šeit šobrīd notiks lietas, turpināsies lietas, bet uh, aizējām mazā muzikālā pauzītē. Rādījumā arī klausītājs atgādināšu jums ar telefonu numuru, pa kuru jūs varat sasniegt mūs, ja gadījumā vēlaties uzdot jautājumu Raimondam par jāziba vīriem. Un šobrīd izklaus jau par uh, nu, topošo Baltijas reģiona <laughs> atbildīgo šajā uh, organizācijā. Uh, telefonu numuri īziņām 266 77 272, bet eh, zvaniem, ja vēlaties studijā uzvanīt, tad ir 679 691 31 pēc maz muzikālas pauzītes būsim atpakaļ un paturpināsim vēl šo sarunu par jāzep vīriem un, un par, par vīriešiem un par vīru lietām. Tad varbūt tas vēl nedaudz, vēl nedaudz. Sapņi zudušie, atkal uzplaukst un ziedi Sirdis kumušās, atkal līksmo un dzied. Rokas gurušās, atkal spēcīgas kļūst. Dvēselēs slāpušās, vēl dzird dzīvīgā plūst. Mm. Tavās rokās viss atjaunojas, jauna cerība dzīves, tevī dzīves top viss, pat tas, kas nomiris. Tu maniem sapņiem atkal dzīvot lietas, tu bēdas aizskalo un sāpes paņem prom. Manā sirdī atkal dzirkstī prieks. kas tumsā slēpušies, iznāk gaismā un mirdz. Kas bailēs bēguši, tiem tagad drosmīga sirds. Tālu klīdušie, mājās atpakaļ nāk. balss izklusušās, atkal gavilēt sāk. Gavilēt sāk. Tavās rokās viss atjaunojas, jauna cerība dzimst, tevī dzimst to viss, pat tas, kas nomirīs, tu maniem sapņiem atkal dzīvo lietas, tu bēdas aizskalo un sāpes paņem prom, un manā sirdī atkal dzirdstī prieks. Tevī dzīves no viss, pat tas, kas nomiris, tu maniem sapņiem atkal dzīvo lietas. Tu pēdas aizsalo un sāpes paņem prom, un manā sirdī atkal. pieskaries, tas izmainās, un dzīvība tur atgriežas. Kam pieskaries, tas izmainās, un dzīvība tur atgriežas. Kam pieskaries, tas izmainās, un dzīvība. aizgāries, tas izmainās, un dzīvība tur atgriežas. Tevī dzīves top viss, pat tas, kas nomiris, tu maniem sapņiem atkal dzīvot lietas. Tu bēdas aizskalo un sāpes paņem prom, un manā sirdī atkal dzirkstī prieks. Tevī dzīves no viss, pat tas, kas nomirīs, tu maniem sapniem atkal dzīvot lietas, tu bēdas aizkalo un sāpes paņem prom, manā sirdī. Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis, labās ziņas, un šajā reizē kopā ar mani labajā ziņās ir Jāzepu vīru organizācijas Latvijā vadītājs eh, Raimonis Burakevičs. Eh, sveicināts! Sveiki! Un eh, jāsaka uzreiz arī milzīgs paldies par to, ka tā ātri piekriti atnākt uz šo sarunu, pat īsti līdz galam nezinot, lai gan tas nav nekas īpašs manā gadījumā, jo es bieži vien cilvēks uzrunāju, viņi atnāk un, un tad beigu beigās uzzinu, par ko tad un kas tad īstenībā notiksies. Varbūt tas arī e, šeit šajā gadījumā ir nedaudz līdzīgi e, noticis, bet e, ir labā lieta. Tas nozīmē, ka saruna ir diezgan spontāna un atklāta, līdz ar to varbūt nevis, kā teikt, izspēlēta un ieplānota. Uh, Uh, un es ceru ar rādumu arī klausītāju, jums ir iespēja to arī, uh, nu, nezinu, novērtēt vai varbūt tās pat uh, izbaudīt, redzot, iepazīstot šos dažādos viešu, viesus, um, nu, tādu kādi, nu, viņi ir, vai ne? Bet atgriežoties pie, pie viesa un pie jāzepa vīriem, tā tēma ir par vīriem. Uh, Un, eh, kā jau tu minēji, kad pamatlieta, ko Jāzep vīri dara, ir rūpes par sevi, parūpēties par, par vīriem, un ticība uh, ir viens no, es nezinu, vai tev būs pareizi un labi teikt, viens no līdzekļiem, kā parūpēties, vai pamatlīdzeklis, <laughs> vai, vai vispār par līdzekli var runāt, bet uh, parūpēties par vīriem, kā, kā tas notiek? Varētu vēl varbūt tās mēģināt rusītiņu Kāpēc vispār vajadzīga tāda rūpēšanās par sevi un, un ar ko rūpes par vīriem atšķiras no citām veidu rūpēm? Vai ir atšķirības? Varbūt tās nav. Uh, teikšu tā, ka uh, Jāzap vīra kustība ir ne tikai priekš katoļu vīriem, ne tikai priekš kristīgiem vīriem, bet vienkārši priekš vīriem. Un ir ļoti daudz uh, gadījumi bijuši, kad uh, vīrs atnāk uh, neticīgs, nekristīgs, bet, bet uh, ir vēlējies uh, savu dzīvi mainīt, un viņš palānām, palānām ienāk katoļu baznīcā caur, caur mūsu vīru kopību. Bet uh, vai tas ir pamatmērķis, tā kā ievest katoļu baznīcā? Nē, es saprotu. Uh, bet caur mums ir tā kā vieglāk ienākt, jo mēs jau sapazīstamies, mēs kļūstam čomi, uh, Viņš redz, ka es jau esmu misē, ka tur Juris Jānis Pēters arī ir, ā, ka mēs jau savi esam, čau, čau, viss, ā, nu viņš jau jūtās drošāks. Viņš var ienākt baznīcā, Nu, jā, jo dažreiz es tā pieļauju arī un zinu arī no sarunām ar cilvēkiem, tiem, kuri tikai ienāk baznīcā, ka bieži vien ir grūti un grūtums ir tajā, kad es neko nepaz, nezinu, es nevienu nepazīstu un, un nezinu, kā pat uzvesties tajā <laughs> brīdī, kad es ienāku, ne? Jā, viņš nejūtas svešs, viņš, viņam jau ir baznīcā misē jau ir savēja. Bet, bet kā tad jūs atrod tādā gadījumā? kā jūs vispār var atrast un kā, kā tie vīri tad jūs atrodat? Kā, nu, kas ir tas veids, kā nonāk līdz jāzep vīriem cilvēki, vīrieši? Jūs ziniet, tas ir interesants, eh, interesants eh, tas ir dieva darbs. Mēs nekad neesam īpaši neko reklamējuši un uh, un uh, zvanījuši kādam un teikuši, nāc Jāni, tur nāc tur Pēteri, jā, mēs tiksimies. Tā bija tikai vienīgā reize, kad mēs pirmo reizi uh, 2011. gadā tikāmies. Bet eh, nu, tagad rādījumā arī klausītāji klausās. Varbūt tas ir kāds vīrs, sadzird to. Var... Iespējams, ka tas varētu noderēt arī man. Kā ir? Kur jebkuram, viņš varētu meklēt? Jebkuram. Je, nu jā. <laughs> jebkuram vīram. Katrs priesteris arī vīrs. Nu, arī, arī, jā. jā. Un viņam arī tas ir ļoti vajadzīgs. Nu, es pat teiktu, ka tas ir varbūt pat vēl vajadzīgāks nekā dažam labam parastajam. Tagad paskaidroju, ka <laughs> es varu pateikt to, ka eh, pēdējos mēnešus eh, uz katru vīru vakaru mums nāk trīs priesteri. Bet oh. viņi nāk ne kā, nu kā saka, nu, to tas nav atdalāms, protams, ja, bet mm -hmm. viņi nāk kā vīri. Ja, un viņi ir ļoti, ļoti, ļoti pacelāti no tā visa iedvesmoti. Un tā tikšanās vieta ir katoļa iela 16 katoļu iela 16, un tu vienkārši tā uh, zinot, ka trešdienas vakaros, pulksten sešos vai cikos? Sešos ir mise, un pēc mises mēs sākam nu, pulcēties. Sešos 30 apmēram, ja? Yep. Um, katoļu ielā 16. 16 ir notiek šis vakars, un, un, un var tā vienkārši aizblandīties līdz turienai nejauši gadījos šeit un nāca, ja? <laughs> Tāda gadījuma arī ir. Ja? Ja, tāda arī bijuši, ka vienkārši nejauši atnāk Vai jokodamies, kāds pasakā, nu, vecīt, nāc šurpu, jā, mums te vīru vakars. Ā, nu, labi, atnākšu. Nāc, nāc līdzi. Nu, labi, atnākšu, kas tur ir, nezinu, nu, bet forši, jā. Un nu, viss, gadījumi daudz un dikti bijuši tādi, jā. Un tā kā katoļa ielā 16, katru trešdienu, mēs neizlaižam neko, nu, izņemot, protams, ja ir lieli svētki, tad lieldienas Ziemassvētki, jā, kas ir, nu, svarīgāks par visu, jā, un tad, tad tad tikai tiek izlaists. Bet katru trešdienu mums ir tikšanās un... Labi, un e, tagad es tā kā drusku atgriezties atpakaļ e, pie tā jautājuma, bet kā tā parūpēšanās par vīriem notiek un vai tur kaut kādas atšķirības, kas ir tas, tas īpašais e, tieši šai grupai vai, vai, vai vispār rūpēm par vīriešiem? Nu es te, es te nedaudz varbūt tās arī tā mēģinu uh, varbūt tās rādījuma arī klausītāji arī to saklausa, eh, kad nu, man, man tā šķiet mūsu pasauli tik pārņemta ar tādām ideoloģijām un visādām ideoloģijas politikām un, un visādām šitādām lietām, un, un, un tad es tā kā mēģinu uh, saprast, kā, kā, kā šī jāzip vīru grupa vai, vai varētu uzskatīt, kad ir tāds kā uh, pretspēks arī pret, eh, pret šādu veidu ideoloģiem, kas eh, eh, sāk dominēt <laughs> aizvien sabiedrībā, un ja tu gribi atpūtu no tādām, tad šeit, nu, tev ir iespēja tādu atpūtu gūt, un, un, un, un atkal runā arī par to, ka puišiem ir vajadzīga Nu, viens vajadzīgs tēvs vispirmām kārtām, ne? bet kad puišiem kopumā ļoti noderētu arī tāda uh, nu, vīru formācija vai, vai nu, tāda puišu formācija un, un tādas lietas. Tajās līnijās es drusku domāju, vai, vai, tas, vai jūs, kā jāzep vīri, piedāvājiet arī, nezinu, tādu kā formāciju, tādu kā atbalstu tad uh, uh, tiem vīriem un kā, kā tas izskatās tādā gadījumā? Formācija kā tāda mums eh, īsti nav Mums ir divu, div, divreiz gadā mums ir lielās rekolekcijas, kur mēs visi sabraucam no visas Latvijas kopā. Nu, tas gandrīz vai kā formācija. Kā formācija <laughs> gandrīz, jā. Un, un es gribu teikt, ka šīs eh, rekolekcijas arī ir ļoti labs eh, starta punkts. Mm -hmm. Jā, parasti mums brauc lektori no eh, ārzemēm. Vai nu tas ir Dons Terbits, kurš ir mūsu dibinātājs, vai nu ir citi lektori pieaicināti, un tad ir tas, tas, tas, tas, tas lielais impulss, kad vīrs atnāk un saprot, jā, kad, jā, tas ir mans. Jā, trīs dienas pavadīts kopā, mēs ir, mums ir tā rīvēšanās, visi tur, kur nu kurais, ar ko, vai nu tur mazās grupiņas, lielās grupiņas, mm. un, un ar to arī tas eh, vislabākais starts eh, sākās, jā. Eh, parūpēšanās mm, vēl tādā veidā, kad Pirmkārt jau tas, kad vīram liek eh, noraut roķini trešdienas vakaros. Jā, kad visi ir ļoti aizņemti, mums visiem ir laika trūkums. Un noraut roķini un atnākt uz vīriem. Tas jau ir 50% no tā, kad nu, jau izvēlies. Kad tu izvēlies jau sakot, uh mhm. -huh. iet dieva ceļu. Tas jau ir. Otrs ir... Eh, tā kā tu aizēji no tā, nu, tās ikdienišķās eh, kaut kādas lietas, problēmas Jā. vai situācijas. Apstājies, ieklausies, ko Dievs tev saka, mm -hmm. ko viņš tev grib pateikt. Un eh, vēl svarīga lieta, kad eh, es visus mocu ar to, ka tev ir jādzird, ko tev Dievs ir teicis šodien, vakar, aizvakar, pa šo nedēļu kopš iepriekšējās tikšanās. Un tas ir pats grūtākais. Un, un kā tas izdodas, vai kā tu to dari? Tā vienkārši mēs sēžam pie galda Visi to zina. Jā? Kad mēs sākumā lasām divu vārdu, mēs padalāmies pa divu vārdu, kas var būt arī nedaudz vienkāršāk, un tad ir nāk otrais aplis, un tad ir jāpadalās pa divu darbiem. Un vai Dievs ir šajā nedēļā bijis ar tevi vai nē? Mhm. Jā, un vai, vai tu esi gatavs ieraudzīt to, ko Dievs ir tavā dzīvē šodien, šodien vakar, aizvakar darījis, un, un liec to galdā, padalies. Varbūt Dievs ar tevi grib kaut ko man pateikt. Un tā mēs klusumā sēžam, un viens dalās. Mēs neko ne, nekomentējam, nepārtraucam un klausamies, ko Dievs man grib pateikt šovakar. Jā, un, un tas ir ļoti smags darbs. Un tā ir tā formācija. Un eh, ja, e, es tā klausos, jā, un, un pie sevis domāju interesanti, kā tas, eh, kā tas, nu, kā tas būtu tā aiziet vīram no malas, kurš nezina, uh, kas un, un ieiet iekšā, tas varētu būt arī drusku biedējoši, nav tā? Ka... Ir, ir. Mums kā veciem, kas saka, eh, veciem, veciem bukiem, ja, kuri jau, <laughs> nu mēs esam divi vīri no pirmās dienas tur, ja, vispār, bet mēs jau kā tur, eh, mums ir, mums ir tas jaunais uz rokām jānāsā sākumā. Jā, jo nu, nu, nevar tik vienkārši. Jā. Es atceros pirmās dienas, kad eh, vīri bija gatavi runāt par jebko, par jebkuru tēmu. Uh, Bet, kad bija jāsāk runāt par sevi vai par dievu darbiem, tad iestājās telpā absolūts klusums. Nevienam nebija ko teikt. Un tas jau liecināja par eh, to, ka ir kaut kas jādara šajā virzienā. Bet, bet par ko tas liecina, kad nav, nav ko teikt? Nu, ka mēs nedzīvojam ar kungu. Ka mēs dzīvojam tur, par ko mēs domājam, kas mums galvā griežās. Mm. Jā, vai politika, vai, vai, vai sports, mm. vai, vai vēl kaut kādas lietas. Un viss. Mēs neapstājamies, nu, mums jāapstājās. Baznīca māca. Mums jāapstājās, jāklausās. Jā, bet mēs neklausamies. Un to mēs ir mm, grupā trenējamies. Nu, reāls treniņš. Nu, kas ir grūtāk nekā aiziet uz sporta zāli. Tas gan laikam varētu būt taisnība, ne? Jā. jo sporta zālē tur, tur kaut kā, nu, nu tu varbūt tās iedomājies, ka zini pat, kas ir jādara un, un tur tu fiziski vienkārši to izdari, bet, bet šādā grupā es domāju tā līdzīgi kā jebkurā citā tādā uh, Uh, nu, grupā, kur tev ir jārunā un jārunā par sevi, nevis uh, tagad, nezinu, par bībeles kaut kādiem tekstiem vai, uh mhm. -huh. vai vēl kaut kādām teoretiskām lietām, bet uh, kur par sevi jārunā, nu, tas pieprasa tādu ļoti lielu personīgu atklāšanos otra cilvēku, otru cilvēku priekšā, vai ne, un, un, un, un, un tas nav viegli. <laughs> tas, jā, bet tas dara brīnums, jā. reāls brīnums tas, tas dara, jā. Nu, protams, katrs atvarās savu, savu sava, nu, kā saka, spēja robežās. Nu, tā jau no grēks nu, jā, lūdze, protams, jā, bet nu, protams, nu, tas jā. ir ļoti tūtam. Un, un paiet laiks, līdz tu vari atvērties, patiesībā sākt runāt un, un būt godīgs ar tajā sarunā, ar sevi vispirmam kārtam jā, godīgs būt. Jā, tieši tā, <laughs> tieši tā. Eh, laiks mums skrien uz priekšu, un man, man gribas tā, vai vari padalīties arī ar kādu no tiem dieva brīnumiem no savas dzīves vai no, no, no tās darbības, ko Jāzep Vieri dara? Vai ir kaut kas tāds, kas pašam ir palicis atmiņā un, un o, ar šo es varētu padalīties? Es varētu padalīties ar to, ka mm, ka no vīriem ļoti liels atbalsts tādā ziņā, ka, nu, es kā jau pieminēju pāris minūtes atpakaļ, kad es ilgus gadus nesapratu vispār, ko es te daru un kā daru, un, kāpēc es to daru, un nebija tādas konkrētas atbildes, es vienkārši darīju, tāpēc, ka Dievs man aicināja, un es to darīju. Eh, bet tad, kad vīri sāka dalīties par to, eh, par to, kas dzīvē viņi mainījies, mainījies ir, jā. Nu, kā piemēram, ļoti daudz vīri ir eh, sievas atraduši, viņi ir sapratuši, kas ir vīrs, viņi iepazinuši sievas, aprecējušies, bērni piedzimuši, Kā arī es minēju, kad ļoti daudz vīri ir atgriezušies pie Dieva, ienākuši baznīcā, un kad es šīs visas liecības uh, sāku dzirdēt, tad es sapratu, jā, kam, kam es te esmu nolikts un kāpēc uh, es to visu daru. Bet tas ir tā kā uh, auglis arī tam jāzep vīru darbībai, jā. jā, tā es sapratu, jā, jā kad jā. klausoties par to, kā cilvēka dzīve principā mainās, uz labāko mainās, jā. Tieši pateicoties šādai iespējai kopā būt, ja? Jā. Viens otru atbalstot. Tieši tā. Un, un, un tas ir mans tas lielākais brīnums, eh, ko es daru. Un es nāku un tikai daļ tā, lai vīru dzīves mainītos un kārtotos. Un šādu atbildes eh, saņēmu pēc, pēc vairākiem gadiem. Tā kā ir liela iespēja ar jums, rādījuma arī klausītāji, ja gadījumā dzirdat, esat vīrietis un dzirdat mūs un jūtat, kad ir vajadzīgs kaut kur kāds atbalsts, tad šeit ir tāda uh, internets starptautiskā apvienība, saucas Jāzepa vīri, svētā Jāzepa vīri, uh, un var uzmeklēt, ir arī mājaslapa, starp citu, to es zinu. <laughs> Jā. <laughs> Eh, uzmeklēt un atrast tos, tās vietas, kurā vietā tad ir šie jāzep vīri, jo nav jau tikai vienā draudzē. Eh, Rīgai viena. At, viena. Rīgai viena, jā. jā, tas ir katoļi 16, bet mm -hmm. pārējās visas grupas ir pa Vairāk uz Latgali. Latgales pusē, jā, jā vairākas vietas jā, tādas bija. Tur bija aktīvāk. <clears throat> nu jā, bet eh, noslēdzot šo raidījumu, es parasti saviem viesiem uzdod jautājumu, bet ko mēs, kas klausāmies, un tur mūs klausās, iespējams, vīrieši, eh, kungi gados, iespējams, sievietes, gados sievietes, varbūt tas ir kādi jaunāki eh, cilvēki, kas mūs klausās, un, un es parasti sakarā ar to, kad raidījums saucas labās ziņas, uh, tad gribas izcelt to labo un e, aicināju šo sarunu ar domu izcelt Jāzepa vīru kā labais, kas jau ir pieejams mums visiem, ja vien uh, atrodam un um, esam drosmīgi aiziet un, un būt e, šajā, šajā tikšanās reizē un vispār iestāt, nu, esot par, par biedru jāzapīros. Bet ko mēs, kas klausāmies un varbūt tās nesam nu, tur kādi, kas nav vīrieši, sievietes mūs klausās, vai ne? Vai varbūt tās ir vīrieši, bet, nu, viņi, nezinu, dzīvo Ventspilī, <laughs> vai, nu, vienmēr cekot, vai ir kaut kas, ko mēs visi kopā arī varam darīt, lai tas labais vairāk izplatītos, lai būtu vairāk labā? Nu, pirmkārt jau sievām vajag uh, iedot tādu mazu pendelīti vīriem, lai atnāk uz vīriem, uz vīru kustību šo mūsu, ja viņas grib, lai viņas dzīves, ģimenes dzīve sakārtojās, nu, kārtojās uz labo pusi, ja, tas būs ļoti labs uh, risinājums, ja. ja vīrs kāds ir, kurš uh, meklē otru pusi, kurš uh, slāpst pēc ģimenes, tad ļoti daudz arī mūsu liecības ir, kad vīri ir, pateicoties šai kustībai, ir aprecējušies – Nu- tas, tas man drusku pārsteidz, ņemot vērā, ka vīrieši tikai vīrieši tur pulcējas. Jā, bet tādi brīnumi notiek, un tas <laughs> nav viens un nav pieci, tas ir, tas ir stipri vairāk, jā. Diemžēl, nu, ir tā, ka aprecētie vīri jau arī dodās, kā saka, veidot ģimeni un tā, un tad viņi stipri retāk nāk, mm. kas nav akal mūsu interesēs, jā, bet sautīgajās bet, bet interesēs. Toties, jā. Eh, priecāties par to gan var. jā, <laughs> jā, tālūk. Eh, tā kā, nu tādas divas labas lietas. Uh, ir ļoti daudz dzirdēts tas, kad sieva saka vīram, nu kad tu ies uz to vīru grupu? Nu tev jāiet šovakar, jā. Viņa jūt, ka no tā ir labums. Un viņa to vīru stumj jau padurīm ārā. Vecīt, nāk jau trešdiena, tu taisies uz turieni, jā. Un tas ir tas labais rādītājs, jā, ka tā vīra grupa ģimenei nes labumu ja, kad sieva jau stum ārā vīru, ka tev jāiet. Tātad sieva jūt, kad vīrs nav bijis jau grupā, nav bijis eh, pie dievu vārdu, nav bijis, eh, nav bijis dalīšanās. Jā, jā. Kad nu ir pienācis laiks vai jā. nu spers pa to otro pusi. <laughs> Skaidrs. Eh, milzīgs paldies par to, kā tu nāci. Paldies, ka aicinājāt. Es ceru, kad arī... Uh, tā, tā šī kustība attīstīsies un, un, un, un ka tiešām par svētību daudziem vīriem būs vīriešiem. Puišiem, varbūt tās ir puišiem. Jā, mums jādomā pa jauno paudzību. Tieši tā, ar jaunos Jā. Eh, nevar atstāt novārtā galu galā